šīs dienas eh, tas pārdomas, ne pārdomas, bet Dieva vārds būs, eh, kā izšķirt labo no ļaunā, kā izšķirt labo no ļaunā, un iekavās, es tādu apakšvirsrakstu pierakstīju, jeb kā nepieļaut sev smaldināšanu. Izšķirot labo no ļaunā, jeb kā nepieļaut sev smaldināšanu. Respektīvi, kad tev maksā algu vai dod naudu, uzdodot to par īstu, lai nav tā, ka tu pieņem viltot simtnieku. Ja? Tāda ir tā tēma šodien. Vienkārši ideāli iederējās un pavisam svaigā atmiņā. Ja? Nu, un lai tā negadītos, tad ir jāstudē tas patiesais, vai ne? Vienīgais un patiesais. Amen? Amen. Jūs esat dzirdējuši arī tādu lietu, Mārķis šodien interesantu lietu pacēla, kad visi mēs runājam, visi mēs runājam Eh, nu, tie, kas ir tādi dievvvārdā mācīti un eh, par, par patiesību un par maldas mācībām, ja kad runā, eh, tā vienmēr pirmais ir tāds, visam ir jābūt balstītam Dieva vārdā. Esat dzirdējuši tā? Jā, un man prasītos, ka piebilst vēl otro pusi, ko parasti neviens nepiebilst. Bet pieminiet to, ka neviena rakstvieta nav patvaļīgi iztulkojama. <laughs> Ja? Ka cilvēki ir rakstījuši svētā gara uh, Eh, spēkā un iedvesmā, ja? un tas, ka tas ir pierakstīts, tas vēl nenozīmē, ka tu saproti, ja? kas ir pierakstīts. Ja? Tāpēc Dievs arī saka, ka mēs arī šai svētā raksta interpretācijā un sapratnē esam atkarīgi no viņa gaismas, ja? no svētā gara atklāsums. Kāds lūdzu pasaka amen. Ja? Jo, jo rakstiem ir daudz rakstvežu, bet tikai viens autors, amen. Cilvēki rakstīja daudzi, bet svētā gara nevis svēto garu vai dažādu garu, bet svētā gara iedvest. Tad līdz ar to es tā saprotu no sevis, kad eh, tā eh, kopumā ņemot mums to pilno rakstu jēgu, nu patiešām var atklāt tikai svētais gars, vai viņš to ir atklājis kādam savam pietuvinātam cilvēkam. Eh, šodien tas būs es. <laughs> Jums bija jāsmējās. Ne. Paldies. Der, der arī liekulīgi smiekli, ja? Un <laughs> atmaskots, ja? Un, un tā, un tāpēc Pāvils parasti, kad lūdzās par, par draudzēm, viņš nemitīgi lūdz vienu un to pašu lietu lai debes tēvs, gaismas tēvs dāvāt savu garu, darīt stipri iekšēji jūsu cilvēku, lai jūs pilnībā saprastu un aptvertu un izprastu un iegūtu atziņu un ar to piepildīt, būt mīlestību un tā tālāk. Amen? Ir tādas lūkšanas? Ir tādas lūkšanas, jā. Ja? Un tad, un tikai tad, kad viņš dos, un jūs atvērsieties, un jūs uzsūksiet, tikai tad jūsu dzīve būs viņa aicinājuma cienīga, piepildīta ar visu veidu labiem augļiem, un jūs nekur neklupsiet un nekritīsiet. Amen? Amen. Tāpēc, izējot no šīs pamācības, es palūkšu eh, man un tev eh, sanākt kopā un aizlūgt viens par otru eh, pirms vien dievvārdu dzirdēšanas – Eh, lai tad viņš sūta savu labo garu. Viņš, protams, ir sūtījis, ja? bet kā mēs specifiski viņu varam prasīt palīdzību, kā arī uztvert svētos rakstus. Ja? Un neņemiet, eh, neņemiet to nekad par tādu eh, vienkāršu lietu, jo, ja tu to patieso nestudējies vai neprasīs patiesajam padomu, tev vienkārši kādien samaksās viltot simtnieku. Ja? Naudas izteiksmē tas jau ir nepatīkam. A, kas notiek, ja tev pieviļ lielākā līmenī, vai ne? Nu, cilvēki jau parasti tā naudas, nu, tas tā sāpīgāk cērt pa maciņu, bet ir trakāks lietas, kas notiek, ja man un tev pievīd. Nu, ko, tad aizlūksim viens par otru. Paceliet balsis, varat palikt sēžot, gan esat nostāvējuši, varat krist ceļos, varat krist uz vaiga, varat piecelties kājās. Dari, kā grib, un, un viss. Ja? Bet tev ir jāpaceļ balsi. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Paldies, paldies. Uh, atšķirsim kopā. Uh, <laughs> atšķirsim kopā Jēzus 55. Mēs vēl vienu lietu izdarīsim. Jēzus <clears throat> 55. Man liekas, ka ļoti maz cilvēku uh, Eh, ticības biedri, es saku, man liekas, tā ir tāda man pārliecība, ļoti maz lieto proklamācijas spēku un ieroci. Diev, diev, <laughs> kas tas tāds super, ja? <laughs> Esmu mācījis <laughs> pat. Un tur ir tā. <clears throat> Aha. Mēs jau to jums esam darījuši. Iesais 55 un sākot ar 10. pantu 10. 11. pāns. Es viņu atkal jums norunāšu priekšā, kā, kā viņš jums būs jāpasaka, visu kopā. Nu, bet daži nezinās, ko es gribu, viņiem pirmā reize tā ir. Es no sākuma nu, pateikšu, kāda, kāda, un jūs sekojat līdzē, jūs jūtat to atšķirību, ka es runāju pirmā no sevis personā. Nu, tā kā no tevis un mans. Uh, Jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojas un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklas sējējiem un maiz ēdājam, tāpat tas ir ar tavu vārdu. Tavu tas ir Dievs, tavu vārdu, kas iziet no tavas mutes. Tas neatgriezīsies pie šo mums, šoreiz mums, tukšā, Oi, es atvainojos. Tas neatgriezīsies pie tevis tukšā, jā, paldies, pie tevis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko tu vēlies, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ tu to sūtīji. Es pats nokļūdies vienā vietā, ja? Un tagad visi kopā pateiksim to pašu, ja? Tas ir runa, aplo, apliecinot, ka tam, to vārdu, ko Dievs šodien ir sūtījis, Viņš nebūs neauglīgs, viņš piepildīs tos, kas ir, mēs atlaidīsim šo vārdu spēku, balstīt, šī ir pasludināšana, šī ir proklamācija, svežzem vārds, ja? bet mēs viņu apliecinām, un ja jūs palasat psalms, tad Dāvids ļoti daudz proklamēja, ļoti daudz sludināja Dieva vārdus, ļoti daudz apliecināja Dieva brīnums, ļoti daudz teica, kungs, tu esi mans patvērums, es esmu drošībā, tu, tu dari tā, tu dari tā, un un tie, kas ir izglābti, Dāvids saka, lai saka uz to kungu tā un tā. Esat ievērojuši? Lai saka uz to kungu tā un tā. Nevis lai lasa, bet lai saka uz to kungu tā un tā. Nu ko? Uz trīs un četri, labi? Ja? <laughs> trīs, četri. Jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un tur neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi to apaugļojis un tērpis zaļumā, kad dādot sēku sējējam un maizi ēdājam, tāpat tas ir ar tavu vārdu, kas iziet no tavas mutes. Tas neatgriezīsies pie tevis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko tu vēlies, un jāizpilda savus uzdevumus, kādēļ tu to sūtīji. Jēzus vārdā! Amen. Paldies! Labi, tā tad tēma izšķirot labo no ļaunā, jeb kā nepieļaut sevis maldināšanu. Man vēl jāpiebilst jūsu, jūsu priekšā pazemīgi, ka gatavojot šo tēmu, es nejūtos baigais profesors, bet es paļaujos, ka pēc šādas proklamācijas Dieva gars izdarīs visu pārējo. Eh, pirmā rakstvietiņa eh, Jēkabā, un tās rakstvietas man tā arī nāca, ja? Jēkaba 1.16, Jēkaba 1.16, Uh, 1, 16, 17. Nemaldieties mani, mīļie brāļi, Nemaldieties, mani mīļie brāļi. Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, pie, mm, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. Tur ir rakstīts, ja, nemaldieties, un katrs labs devums, kas ir labs, pilnīgs un ar gaismu, tas nāk no debes tēva. Ja? Respektīvi, no Dieva tēva nāk labas, pilnīgas un gaismu nesošas lietas. Amen? Amen. Respektīvi, labi, ejam tālāk. Otrā rakstvieta, ko jū, es jūs iedrošinātu atķeksēt, ir pirmā Jāņa vēstule, pirmā Jāņa vēstule, pirmā nodaļa, piektais pāns – 1. Jāņa 1.5. Un tur ir rakstīts tā, <clears throat> eh, šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinam jums, ka Dievs ir gaisma un viņā nav it nekādas tumsības. Ja? Labs, pilnīgs, gaišs un nekādas tumsības nav uh, dievam, dievā iekšā. Viņš ir gaismas tēvs, jā, viņš ir viss, nav, punkts, nu, robežas ir nospraustas, ja? Nu labi, paturiet šo lūdzu prātā un ejam uz pirmo mūzes grāmatu. <clears throat> Es centīšos iet ātri un teikt tikai to, kas jāsaka, un tā es laikam katreiz jums solu, un katreiz tas neizdodās. <laughs> labi, <laughs> Pirmā mūzes otrā nodaļa. Pirmā mūzes otrā nodaļa. Uh, tā, 15. līdz 17. pāns. Pirmā mūzes otrā nodaļa, 15 līdz 17. Pirmā mūzes ir pats bībeles sākums, tā jums tagad pateikt vidzinieks. Tā. Un Dievs tas kungs, un Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu ēdens dārsā, lai viņš to koptu un sargātu. Un Dievs tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams, no visiem dāras kokiem ēzdams ēdi, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Uh, Dievs atļāva cilvēkam ēst no visiem dāras kokiem, no visiem, O, paturiet lūdzu prātā, jo pēc tam mēs redzēsim, kā vēlns uzstādīja jautājumu. Jā, tas būs diezgan smieklīgi, traģi smieklīgi. Un viņš saka, no visiem kokiem tu var ēst, bet no viena nēd. Ja? No viena nēd. Jo tai dienā, kad tu viņu ēdīs, tu uh, mirdams mirs. Es to vakar pārdomājot, uh, ticu, ka es drīkstu pateikt jums šo eh, brīdinājumu šādā eh, veidā. Neēdi no šī koka, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no šī koka, tu iepazīsi puvumu smaku. Vēlreiz saka, neēdi no šī koka, jo tajā dienā, kad tu eh, ēdīsi, tu iepazīsi puvuma smaku jeb puvumu kā tādu. Es ticu, ka tas ir tur pateikts. Uh, ejam turpatās uz 1. mūzes 3. nodaļu, 4. līdz 5. pāns. Uh, Pirmā mūzes trešā nodaļa, tas ir turpatās, ja? aiz otrās. Ceturtais, piektais pāns. Un tad čūsk teica sievai. Tad čūsk teica sievai. Ā, piedodiet. Pirmais pāns, pirmajā pāntā. Trešā nodaļa, pirmais pāns. Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sievai. Vai tad tiešām Dievs ir teicis, neēdiet ne no viena koka dārzā? Jūs jūtat, cik, nu, interesanti. Uh, labi zinot, kad ir aizliegts tikai viens koks, viņš saka, nu, va, tad tiešām no visa dārza jums neko neļāva ēst. Un sieva, kā kārtīgi nama māte, cenšas paskaidrot čūskai. Nu, nu cilvēks nezina, ja, čūski. Un kaut kā jāizkliedē viņas nezināšanu un jāpaskaidro. Nē, nē, var ēst no visa dārza, nedrīkst ēst no viena koka. It kā čūska to nezināt, vai ne? Un, un, un, un, un sieva saka čūskai, mēs ēdam no koka augļiem dārzā, bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis, no tā jums nebūs ēst, nedz to aiztikt, citādi jūs mirsiet. Tad Čūsk, 4. pāns, teica sievai, jūs mirt, nemirsiet, bet Dievs zina, <laughs> bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsiet un jūs būsiet kā Dievs, zinādami labu un ļaunu. Skaudība nav latviešu netikums, <laughs> bet demonisks. Un čūskai tas kremt. Viņai patiešām tas kremt. Tas nav joks. Cilvēks pārdzīvo, zem vārdu cilvēks, es lieku čūsku, ja? cilvēks pārdzīvo un domā, kā, nu, lai es tikai neciešu, kā sāmaisīt cīvi otram. Un tad, <laughs> un tā viņš saka, jūs mirt nemirsiet, ja? bet eh, pa cik jūs zinat tikai labo? <laughs> Pēc būtības čūsk saka tā, dārgais cilvēki, es esmu ļoti norūpējies par tevi, jūs doto brīdi, tu zini tikai to gaišo un labāko, un tā tam nebūs palikt. Tev vajadzētu iepazīt arī puvumu, nāvi, grēku, un vispārējo. Protams, tas ir slēptajā meseģā. Ja? Čūski ir tik ļoti noraizējis pa cilvēku labklājību, kad eh, pasaka, nē, tev arī mēsels un puvumu un nā vajadzētu iepazīt. Un cilvēki, o, oh, Dievs točin kaut ko no mums slēpī, mums vajag arī puvumu smaki iepazīt. Ja? Kas arī notika. Eh, tālāk ejam. Viena interesanta lieta. 1. mūzes 3.21. Paturiet prātā, lūdzu, jo nekas jau jauns pasaulē nav tā pievilšanā. Ja? 1. mūzes 3.21. Skaties. Un tagad notiek viena traka lieta. Un Dievs tas kungs darīja cilvēkam un viņa sievai drāns no ādām un tajās ieģērb viņus. Un Dievs tas kungs sacīja, redzi, cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums, zinādams labu un ļaunu, bet kad tas tagad neizstiep savu roku un neņem arī no dzīvības koku un nēd un nedzīvo mūžīgi. Ja pavirši izlas šo tekstu, rodās dīvainas dabas jautājumi. Pirmkārt, pievērsiet uzmanību, kad pazīt un zināt, kas ir labs un ļauns, bija, eh, es negribu teikt, Dieva privilēģija, bet tas bija, tas bija kaut kas tāds, kas bija dots tikai Dievam. Ja? Jo tajā rakstvietā Dievs saka, cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums. Cilvēks zināja tikai labu. Tēvs, dēls un svētais gars bija iepazinuši arī ļaunumu, kurš bija dzīves debesīs. Dieva plāns bija, lai cilvēks dzīvo labajā, lai viņam ir īstās banknots tikai. Vēlna plāns bija tā, kā viņam neizdevās, lai neizdodās arī tev un man. Un Dievs saka, klausies, viņš patiešām cilvēks ir kļuvis līdzīgs šai jautājumā, Mums, tur vārds daudz skaitlī, ja, tiek lietots. Tā ir tā, es ticu, ka tā ir tēva, dēla un svētā gara apspried. Jo šī spēja cilvēkam pirms tam nebija. Tā ir dievišķa spēja izšķirt labu no ļauna. Cidi? Bet Dievs ir labs, Dievs ir gaisma un viņā nav nekāda ļaunuma. Bet spēja izšķirt, kas ir labs un ļauns, tā ir dievišķa spēja. Un tālāk lasot, es skatījos, nu, cilvēks ir izgāzies un Dievs izdara šķietam tādu ļoti uh, pirmajā mirklī tādu šķietam nežēlīgu rīcību. Uh, viņš, nu, drāns uzdarina viņiem, apģērbi un izdzen no dārza ārā. Kāpēc? Lai viņi nēst no mūžīgās dzīvības koka. Ja? Kā tas koks bija? 20 no dzīvības koka. Atļaujiet man jautāt, kur atradās dzīvības koks? No cik kokiem nebija ļauts ēst? Sākumā. Vai, vai, vai bija ļauts ēst no dzīvības koka sākumā? Bija. Kāpēc pēc tam nebija ļauts? Es tā domāju, jūs jau saprotat, bet man tā lēnāk varbūt ir bijis reizēm pielicis. Dievs aizliegnams ēst no dzīvības koka un izdzenot cilvēks no dārza, kas pirmajā mirklī izstās barbariski, patiesībā glāba viņus no mūžīgas pazušanas. Tāpēc, ka cilvēks bija inficējies ar grēku un nāvi, un ja viņš kokteilītī būtu uzkods virsū, mūžīgās dzīvību, viņš mūžīgi paliktu nāvē, atstumtībā un nolādētībā, jo nav Kristus upurs pa vidi, kas, kas puvumu izdaldē. Un reizēm mūsu dzīvēs arī tā, ka tu jūties no kaut kurienes izdzīts, bet tev glāb dzīvību tajā brīdī. Tu tajā brīdī raud un strīdies ar Dievu, cik viņš ir netaisans, bet patiesībā tev glābi ādu tajā brīdī. Ja? Ok, ejam tālāk. Jūs sapratāt par to, ja? Viens, <laughs> daži saka ābols, ja? <laughs> kā es zinu, ka tas bija ābols. Viens auglis, otrs auglis, ja būtu salikts kompatā, caurijā cilvēki. Nevar tur iespraust pa vidu vai skrist cupuri. Paldies Dievam, Dievs izručīja. Labi? Ejam tālāk. Izšķirot labo no ļaunā. Izšķirot labo no ļaunā. Varat uzrakstīt tādu ārkārtīgi spēcīgu apgalvojumu. Labs nāk no Dieva, punkts, <laughs> ļauns no vēlna, punkts. <laughs> wow! Labs nāk no Dieva, ļauns nāk no vēlna. Bet ir viena problēma. Man reizēm ir tā, ka man liekas, kad man stāst kaut ko, man liekas, ko tu stāst, tas ir bērndārs līmenis. Nu, ķipa, ko tu man māci? Un kā likums rāda, iekrīt tieši bērndās līmeņa lietās cilvēki. Ja? Sargājās tur visaugstākā mērā, bet iekrīt uz, uz elementārām lietām. Problēma ir tā, ka vēlns maskējās zem labā. Un es no savas puses pat gribētu teikt pārsvarā. Jūs ziniet, ir tāds teiciens tautā, ar labiem nodomiem ceļš uz elli ir bruģēts. Ar labiem nodomiem ceļš uz elli ir bruģēts. Un ja nav šīs izšķiršanas, ja nav šīs izšķiršanas, es saku trešoreiz, ja nav šīs izšķiršanas, kas ir labs, vai no Dieva, un kas ir slikts no vēlna, ir milzīgs procenta risks, ka tu tapsi un es pievilts. Jo viena lieta ir pateikt, neseko vēlnam. Ļoti maz personas ir uz pasaules, man liekas, procentāli, kas tā patiešām ir followeri vēlnam Facebookā, ja? nu tur seko man, ja? nu ir tādi cilvēki, bet Bet vēlns atnāk, gaismas eņģeļa izskata. Atgādināsim sev to rakstvietu 2. korintiešiem 11. Otrā korintiešiem 11, 13 līdz 15. Otrā korintiešiem 11, 13 līdz 15. Tātad virsraksts bija, kā tas darbojas. Kā tas darbojas. Jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izlikdamies par Kristus apustuļiem. Nav arī brīnums, jo pats sātans izlieks par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izlieks par taisnības kalpiem. To gals būs tāds pats, kā viņu darbi. Tā tad vēlns maskējās. Viņš maskējās zem kā? Zem gaismas. Tie, kas atcerās, kad es gadus atpakaļ jums stāstīju vīziju, par gaišo dzīvības krustu, kas izstaroja spožu zeltainu gaismu, kas ir dzīvības gaisma, un kad es, jā, es saprotu krusts un Kristus dzīvību nāk caur krustu un no krusta, tā ir taisnība, ja? un iet tā kā arī ar rakstiem kopā, visi baigi labi, un, un, un zem krusta tāds pleķītis izdalījās, atcerieties tāds, bet ar tāds spošs, Pilnīgi tā kā krusta, krusta spožumā. Un, un es domāju, bet, bet, bet krustam jau tā forma ir tāda, kāda krustam ir. Nu, bet, un tas pleķītis tur apakšā, viņš to krustu pakāja, nu, tā kā izkropļo, ja? jo krustam tomēr jābūt tā kā krustam, vai ne? Un es skatos tuvāk, man ir ļauts pieiet tuvāk, un es redzu, ka tas ir spošs zvērēns, <laughs> kurš izstaro krustā gaismu, bet greizsirdīgi aizsargā ceļu piekrustu. Man to dienu tapa daudz kas skaidrāks. Viņš izstaro krusta gaismu, bet greizsirdīgi sargā ceļu pie krusta. Padomā par to. Tas iet kopā ar atklāto atklāsumu no apustuļiem un no Dieva vārda. Viņš maskējās. Jūs jau zināt arī, ka nāks lielais zvērēns. Ja? Viņš jau arī, kā viņš būs, iztīsies kā jērs, bet runās kā, kā zvērs. Sākumā jau ne. Sākumā jau ne. Sākumā jau ne. Ļaunuma būtība. Ļaunuma būtība. Ļaunuma būtība. Ļaunuma būtība var nosaukt vienā vārdā. Jūs varat nosaukt šo vārdu? Grēks, nē. <laughs> Jūs varat bezdievība. Ļaunuma būtība ir bezdievība. Latviešu vārds bezdievība nozīmē bez Dieva. Tur ir gaisma līdzīga kā krustā, tur ir forma kā krustā, tur ir ceļš uz krustu, bet tur nav nekā no Dieva. Bezdievība ir dzīve bez Dieva. Bezdievība ir neatkarība no Dieva. Mēs daudz esam cīnījušies un bļāvuši par neatkarību. Nu, kā tauta. No sliktām varām. Ir bijis tā, vai ne? Nu, mēs tādi jaunāki varbūt kāds, bet ir. Uh, un tas ir jūks, ja, kad svešs var tev nomāc. Bet būt neatkarīgam no Dieva nozīmē būt bezdievīgam. Un tas ir tas, uz ko vēlns aicina vienmēr pie tā paša koka. Nokod šo augli, un tu būsi kā Dievs, bet bez. To jau nesaka. To saka tagad es. Tu būsi kā Dievs, bet bez Dieva. Tā darbojās pamatsaknē pievilšana. Lai viss izstās līdzīgi kā svaidījums, lai viss izstās līdzīgi kā draudze, lai viss izstāst līdzīgi kā sadraudzība, lai ir sapulces, lai ir tas, lai ir mājās, lai ir izskatās pēc vienotības, bet lai tikai izskatās. Tātad pirmais ir bezdievība, ļaunuma būtība, dzīve bez dieva, tu esi neatkarīgs no viņa. Ko es tev varu uzreiz pateikt? Izšķirot labo no ļaunā, sargies no neatkarības. Sargies no neatkarības. Pauli, bet Jēzus ir teicis, jūs atdiesiet patiesību un tā darīs jūs brīvs. Jā, ja jūs viņu atzīsiet. Lai mēs saglabātu brīvību, mēs esam atkarīgi no tā, kā mēs atzīstam patiesību. Mēs esam atkarīgi no tā, vai mēs saglabājam sevī slāpes pēc patiesības. Jo parasti padzirdināt un paēdināt to tiek izsalkušie un izslāpušie pēc patiesības. Viena no lietām, ko dara vēlns, viņš nolaupa slāpes pēc patiesības. Kad tu samierinies ar aizvietotāju un centies ieskaidrot kādam, kurš vēl nav samierinājies reizēm, es nesaku, ka tu to dari, tas ir kā piemērs, neņem, neaizvainojies. Un tu Pārdevējai saka, nē, tie ir īsti 100 eiro. Es, es gribu savu pienu. <laughs> Viņš saka, ej, iepērcies citur. Ja? Otrais, šis ļaunuma būtība, uz ko vēlns mudinās tevi, pats esi kā Dievs. Tātad pirmais ir, esi neatkarīgs no Dieva, un otrais, pats esi kā Dievs. Un šis pats uh, izsaka sev, cik, cik tālu es uzspēju saprast, ka tev ir pašam sava taisnība, latviski to sauc par vienā vārdā paštaisnību, uh, kad, kad tu pats nosaki savu dzīves gaitu, ah, Dievārds saka, ka cilvēks nevar pats noteikt savu likteni, bet tas aizmirstās – un tā, tu, tu esi tādā, tu vari būt optiskā ilūzijā, ka tu pats nosaki savas dzīves gaitās ir muļķības. Totāls muļķības, bet cilvēki tic viņām. Nākamā lieta ir, ka tu pats nosaki likums, pēc kuriem dzīvot. Arī tās ir totāls muļķības. Vēl viena lieta, kad tu esi kā Dievs, Tu pats attaisno sev. Tev nav vajadzīgs piedošana, tev nav vajadzīgs upurs, tev nav vajadzīga attaisnošana, redziet, no kāda, kas stāv pār tevi. Dievs ir dzīvība, Dievs ir gaisma. Bezdīvība ir bez dzīvības. Dievs ir dzīvība, Dievs ir gaisma. Bezdievība ir bez Dieva dzīvības tajā. Un tie ļaunuma meli ir tādi. Tu vari dzīvot bez. Tu vari dzīvot bez. Tu vari dzīvot bez Dieva. Un daži iekrīt vēl vienā lietā. Zini kādā? Apustuls Jānis teica tā. Tas, kas staigā gaismā, viņiem ir draudzība ar Dievu un sadraudzība savā starpā. Ir vesels novirziens ar cilvēkiem, kas saka, ka viņiem ar Dievu pietiek un sadraudzības nevajag. Es personīgi redzu, ka tie ir meli. Melns uz balta. Un kad kāds lai kurš tas arī nebūtu, vai gars vai cilvēks, sāk tev mācīt, bez kā tu vari dzīvot un ar ko tu vari dzīvot vietā, jo tukšumu daba tā kā necieš. Skaties, kā tas iet kopā ar Dievu vārdu. Un es zinu, ka ir dažādi, dažādi var mētāties ar rakstiem, bet tieši tāpēc jau mēs arī lūdzām, lai mums ir šis svaidījums no svētā. Un ne tik vien, lai mēs turamies kopā, lai mēs lūdzam viens par otru, lai mēs piesadzam viens otru, lai, lai mēs kopā sadarbojamies. Kā tas parasti notiek? To var uzrakstīt virsrakstu acis. <laughs> acis. Un to var uzrakstīt fiziskās acis. Un varbūt otrs acis varētu nosaukt par uztvers acīm. Par fiziskām acīm man šķiet nevajag neko piebilst. Tās ir šitās te. Ar viņām tu ko dari? Blisinies. <laughs> Skaties. <laughs> Mirkšķini. Jā, meitenes vēl Krieviem ir tāds teiciens, glaski strojiet. <laughs> Puiks ar to dēlēt. <laughs> ok. Un ir ā, uztveres acis. Kas ir ticība? Ticība ir pārliecība par neredzamām lietām, uz to, kas ir cerams, ko tu saskati, kad vēl tas nav. Un tādas neticīgas uztveres acis ir, kad tu redzi tikai to, kas ir, un to, kas nosaka to, kas ir, tu neredzi. <laughs> Spēj izsakot, es pats pat, ja? Kad tu neredz vairs neredzamo, vai kad tu uztver izkropļot, vai kad tu uztver ne tā, kā ir vairāk. Un Jēzus jau ir teicis, tu nevari pats redzēt. Tu nevari pats redzēt tāpat vien. Kāpēc? Tāpēc, ka izšķirt labo no ļaunā, tā ir dievišķa spēja. Tā ir dievišķa spēja. 1. mūzes 3.6. Kā tas notiek? <clears throat> Un sieva redzēja, un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēst. Un ka tas jo tīkams acīm un iekārojams, ka dar gudri. Un viņi ņēma un ēd, ja? Skaties, kas notika. Skaties, kas notika. Un koka vietā, koka vietā ieliec iekšā, jeb ko, ko tu vēlies. Dzirdi? Koka vietā, augļu vietā ieliec jeb ko, ko tu vēlies. Ir varianti. Škoda. Labi, paldies, Māri. Māris redz, ka Skoda modeli nosauc. Es arī nevaru. Fabija. Der? Māris redz, ka Skoda Fabija ir derīga braukšanai. Māris redz, ka Skoda Fabija ir pievilcīga acī. Un Māris redz, ka Škodā Fābijā ir apslēpts kaut, kā, kaut kas tāds, kur viņš uzzinās tikai braucot ar viņu. Nemitīgi atrašanās servisos, <laughs> milzīgi papildu izdevumu. <laughs> jā, jā. Pievērsiet uzmanību, ka šo modeli man ieteica Mārs, <laughs> lai nav pretenzijas, ja kāds strādā autokoncernos. Uh, vēl viena versija Kurš kodus liekā ieliekam? Ielieciet kādu cilvēciņu man. Nu, kurš grib būt nelietas? Lūdzu. Labi. <laughs> Nelietīgais Silards. <laughs> Labi. Silards redz. Nosauc man sievietes vārdu, tikai ne savas sievas. <laughs> nu, Anna. Silards redz, ka Anna ir derīga ēšanai. Divas kājas, divas rokas, kaut kādas vēl divas lietas. Anna ir derīga kā sieviete. Silards redz, bet nelietīgais, ne tas, ko mēs krietno pazīstam, ka Anna ir pievilcīga viņa acī. Un Cilārds redz, ka Annā slēpjas kaut kas tāds, kad sējot pavisam tuvu ar viņu kopā, viņš iepazīs Annu tādā līmenī, kad uzzinās Annas apslēpto. Viss, kas Annā ir apslēpts. Problēma ir tāda, ka tas nav labi. <laughs> Saprat domu. Trešā lieta, piemērs narkotikas. Smuku tabletīte. Labi ešanai. Labi, es stāstīšu no savas bērnības. Es neesmu bijis narkomāns tāds. Mēs ostījām līmes klasē. Kurš ir ostījis līmi? Moment. Aģina moment. Ja? Ir ostījis līmes, ja? <laughs> Un tad man jāpaprasa jūs gļuk kvalifikācijas līmenis. Ja? Manā laikā mēs ostījām momentu lības. Jaunieši, tas ir piemērs. Neuzdrošināties. Un uh, bija mīkstie kā es, kas paostīja un labi ir, ok, sāk galvu sāpēt, man nevajag. Bet bija zēni, kas redzēja, ka momentu līme ir derīga ostīšanai, patīkamā iepakojumā, Un tas solījums, ka tu viņu saostīsies, tu redzēsi multens. Tie, kas zina, pa kādām multenēm es runāju, jūs varat smieties. Un viņi redzēja. Un tagad viņi, kas ir izgājuši visi trīs līmeņus, atnāk pie mans un saka, Paul, tu neesi vairs mūsu klubiņā, tāpēc, ka tu neesi redzējis to, ko esam redzējuši mēs. Kāds Paulam ir kārdinājums? Nu, tie ir mani čomaki. Es gribu būt Kas tad es švakāks? Es arī gribu redzēt to apslēpto latīnisku okulto. Okultisms ir vienkārši vārds apslēptais, nezināmais. Protams, to, ka tev viņu nevajag, to jau tā kā neviens jau nesaka, kad tu pēc tam mirsti nost, gandrīz trīsreiz tev notriec mašīna, ja? visi stāst, ka bija forši multem. Un visi ņirdz un bija jautri. Tas, ka desmit miljoni cīnās peklē, mokās ar eh, galvas sāpēm, to jau nesaka. Nu tā, psalms 111, 10. Man ātri jāiet uz priekšu. Es par to līmu tik daudz nedomātu. <laughs> es abrīnoju, kā dažiem ir uztver. Daži, <laughs> It īpaši tādiem nebriedušākiem varbūt, ja, nu, es nezinu, jauni, jauniešiem vai vienīgais, ko viņi no dievkalpojuma dzird, ka mācītājs ir pateicis, kā tikt pie gļukiem, lai redzētu muļķiku. <laughs> ja. Respektīvi, no visu dievkalpojumu bīsties dievu vairies no nāvs, jā. Ja? Bet viņi zina, kā momentu savostīties tagad. Paņemi visu. Ok, psalms 110, 111, 10. Tur stāv rakstīts tā. Bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. No kā nāk spēja visu labi izjust un izšķirt, arī labo un ļaunā. Dievs ir labs, Dievs zina, kas ir labs, Dievs zina, kas ir ļauns. Un cilvēks šajā izšķiršanas spējā ir pilnīgi atkarīgs no Dieva. Un dienā, kad cilvēks zaudē bijības attieksmi pret Dievu, viņš zaudē gudrības un izšķiršanas spēju avot. Ko nozīmē zaudēt dievību? Tas nozīmē es pats es dzīvoju tagad bez. Es pats pieņemu lēmums, es pats esmu gudrs, es pats esmu taisns un tā tālāk un tā tālāk. A tas, kas bīstās Dievu, tas visu labi izjūt un saprot. Un es uzrakstīju, kas tā nedara. Es, es tā studēju, dziļa studija bija, un es uzrakstīju, kas tā nedara. Tas labi neizjūt un labi nesaprot. <laughs> Pareizi. Ja. Tur nav tas rakstīts, tur ir rakstīts pozitīvais efekts, bet es atļāvos pierakstīt negatīvo efektu. Loģisko. Dievs ir labs, un vien, viņš vienīgais labi izjūt un labi saprot. Un šī spēja ir dievišķa. Es atkārtojos, bet tas ir vajadzīgi. Ok, apakš virsraksts, un mēs ātrējam uz priekšu, un es lepojos ar sevi. <laughs> Neviens nesmējāt. Ēdeni pasaule ēdene jeb pasaule. Ēdene jeb pasaule. <laughs> Pirmā Jāņa. <laughs> Pirmā Jāņa. <laughs> Pirmā Jāņa. Jaunieši te ir? Ir. Es, es, es, es jums atslodzēju pastāstīšu vienu gadījumu, kas bija vakar. Nopietni, jums patiks, es ceru atslodzē ātri. Bet jaunies lūdzu tagad pievērsiet uzmanību. <laughs> es savā laikā darbojos ar jauniešiem, draudzē. Un es redzēju, ka viņi zina ļoti daudz pareizās atbildes, kad viņi lūdz tā, kā neviens šeit vēl nelūdz, skaisti, gari, plaši, gudri. Bet, ka viņi iziet ārā uz ielas vai skolā, viņi ir tādi liekuļi, Un, eh, tad, kad es to redzēju, es jutos bezspēcīgs un ka viss mans ieguldījums viņos ir veltīgs, un tas man tracināja. Un tad es pateicu eh, pēc kaut kādiem diviem, trīs gadiem, ka es ar jauniešiem un neņemšos vairāk ar bērniem. Un eh, tad nākamreiz, kad Dievs man deva iespēju darboties ar jauniešiem un bērniem, un ka es sapratu, ka man tas ir jādara, es teicu, Dievs, bet es vairs neņemšos ar viņiem tā. Nu, Tā ir man saruna, es, es teikšu patiešo, es uh, mīlestībā, bet es skaldīšu nu, tā, ka tur vispār divas domas nebūs. Ja? Jo ar tiem iepriekšējiem es kaut kā arī jau ņēmos, bet Nu, lūk, un vakar viens eh, tāds jaunietis, bet no otrās kategorijas gadās man par okai, un es vairākos gadījumos esmu redzējis, kad uzdodot viņam kaut kādu jautājumu, viņš samalojās. Uh, un tad tā, tāds vilts viņai ir ienācis iekšā, un, uh, un viņš ir no tiem, nu vizuāli viņš ir no tiem krietnējiem, pareizajiem jauniešiem. Un es uh, vērsos pie viņa patiešo un teicu, paklausies, kāpēc tu melo, tu gribi būt uguns jūrā? Atstāds. <laughs> Liels. Es saku, nu, bet es to saku aiz mīlestības. Es saku, tu zini, ka meļi būs uguns jūrā, un tas ir sliktāk nekā LE. Tāpēc, ka LR būs uguns jūrā. Nu, viss labs, ja? Es teicu, nemelo. Un tas jaunietis manā priekšā iztaisnojās un uzreiz kļūst man klātesot pareizāks. Un es teicu, kam tu melo? Man jau nevajag, lai tu manā priekšā izliecies pareizais. Es jau glābju tavu ādu no lielākas pazudināšanas tagad. Tu domā, Viņš padomāja pie sevis visticamāk kā. Nākamreiz, kad Pauls būs man apkārt, es piesargāšos. Un viņa klātbūtnē nebūšu tik brīvs tur, neizteikšos to, nedarīšu to, respektīvi, jā, bet tas nav risinājums. Tā ir maldināšana. Es teicu, glāb savu vādu atgriezies no melošanas grēkiem. <laughs> kā tu domā, viņš man grib redzēt? <laughs> Es nezinu, man liekas, ka nē. 1. Jāņa 2, 15, 16. Jaunieši, nemelojiet. Nemelojiet. Jūs paši varat nemanīt, kā vilks jūsos ienāk iekšā. Un vienmēr lielas lietas ir sākušās ar meziem, meliem, me, mazu viltu. Es nekad nevarēju iedomāties, ka es pirmo naudiņu nozagšu pirmie cilvēki, kurus es apzagu, bija mani vecāki. Un es nebiju uzaudzis tādā garā. Nākamie cilvēki, kurus es apzagu, bija mani klases biedri ģertuvēs. Un pēc tam jau es tā kā ātri vilciens zāgu, zāgu, zāgu, zāgu, zāgu. Un meloju, meloju, meloju, meloju. Viss sākās, ja nemaldos, ar 20 kapēkām. 20 centi, ja vēlēs. Nedari tā, nedari, nedari, tas ved uz nāvi. Tātad labi, ēdenie pasauli. 1. Jāņa 2, 15, 16. Ā, Ā es Pēteras atvērs. Cietiesam. 1. Jāņa 2, 15, 16. Nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Uh, tur ir uzskaitīts uh, trīs lietas. Miesas kārība, atskārība un dzīves lepnība. Vai kaut kur jau mēs neesam šīs trīs lietas dzirdējuši? Koks ir derīgs ēšanai, patīkams acī, un tur ir iekšā, tu uzzinās kaut ko tādu, ko tu vēl nezini, un kas ir negrib, kas tu esi savādāks par citiem, sit pa lepnumu. Citā tulkojumā angliski ir rakstīts, miesas kārībā ir rakstīts desires of old nature, vecā miesas prāta vēlmes, tā ir miesas kārība, atskārība ir desires of eyes, acu, acu iekāre, jo, un, un, un, un trešā lieta bija pretensions of life, jeb uh, viss, kas saistīts ar tādām lietām dzīvē, kas, kur, kur sit uz lepnumu. Ja? Un tad, kad, uh, tad, kad tu redz kaut kādu lietu, vajag izšķirt, vai tas ir labs dievam vai labs grēkam. Pie, pie koka bija tā, tas ir labs ēšanai, labs grēkam. Patīkams acī, grēks bija iepakots gaisums eņģeļa izskatā. Iekārojams, lai gūtu gudrību, patiesībā ap, apslēptā vēlnišķā gudrība, lai tu zaudētu savu prātu un saprašanu, izmaņu un bija. Nu, piemēra mums jau bija, Uh, jā. Un atcerieties šos trīs punktus. Katreiz, kad ir visos savos ceļos, jā, tu meklē gudrību uz Dievu. Un tagad liekas, varbūt, kad tiek sludināts par abstraktām lietām, bet uzdevums ir to sludināto integrēt ikdienas dzīvē. Es vēlreiz saku, ar labiem nodomiem ceļš uz eili ir bruģēts. Un ar Dievu palīgu tevi jāizšķir, vai tava rīcība ir par svētību tev pašam un taviem ticības biedriem. Un tic man, ja tu būsi pievilts, ā, tu ticēsi, ka darot, degot par taisnību, tu darīsi netaisnību. Ticot, ka tu dēdz par patiesību, tu jau sen būs sācis melot. Ticot, ka tu esi dievbīgs cilvēks, tu jau sen dzīvos bez Dieva. Tas ir nopietnas temats. Tāpēc arī Dievs saka, iztiesājiet sevi. Bet kā tu sev var iztiesāt bez Dieva palīga? Tāpēc ar Dāvids saka, kungs, lūko, vai es nesu uz ļaunu ceļu. Un zini, neder tur paviršība, ja tu jūti, ka tavā dzīvē nav pazemība, tavā un manā, es negribu lietot tu, ja? Ja tu jūti, ka tavā un manā dzīvē nav pazemība, mēs jau esam pievilti. Mēs jau esam uzzinājuši kaut ko tādu, kas ir atnesis lepnību mūsu dzīvēs. Ja tev jautājums, kāds ir pazemīgs cilvēks, nu, pastudē. Raksts man, nu, šodien visam nav laika un tas, kas zaudē pazemību, pazemību un dievbību iet vienā rokā. Postskriptum. 3. <clears throat> Jāņa 1.11. 3. Jāņa 1.11. Tie ir tādi praktiski pamudinājumi. Ļoti praktisks instrukcijas, ļoti praktisks, ja. Uh, 3. Jāņa 1.11. Eh, mīļais, neseko ļaunam, bet labajam. Kas dara labu, ir no Dieva, kas dara ļaunu, nav Dieva redzējis. Punkts. 1. Pētera 3, 10, 11. 1. Pētera 3, 10, 11. 1. Pētera 3, 10, 11. Jo kas mīl dzīvību un grib, grib redzēt labas lietas, ja nu tāda ir, ja? Tas, lai attur savu mēlu no ļauna un savus lūpas, ka tās nerunā viltu. Lai viņš novērš no ļauna un dara labu, lai viņš meklē mieru un dzens pēc tā. Jūs redziet visu laiku šo labs, ļauns, labs, ļauns, labs, ļauns. Uh, šie vārdi ņemti no psalma 32. ja nemaldos, kur svētais gars māca par dievbijību. Tā māka ir jā, jāmācās. Tad, kad tu sāci un es sāku ļoti ātri sirdīgi izdarīt secinājums un spriest, mēs gāžamies. Ja? Mēs ļoti ātri gāžamies. Tur, kur nav lēnprātības, pazemības, eh, kāds vēl ir pazemība, lēnprātība, skaidrs prāts un tā tālāk. Tur ir, tur ir ķilda, tur ir juceklis, ja? un ja mēs izvērtētu, kādu gudrību mēs saņemam, ja mēs saņemam gudrību, kas ir pa vienotību, kas ir pa mīlestību, kas ir par mieru, eh, kas ir par ja, kopdarbu, kas panes cits cita vājības, starp cits, cits cita vājības, nevis tikai tev ir atklāsums, ka tev ir jāpanas uh, citu vājības. Tā ir 50% atklāsuma. Otra 50% ir, ka citi panes tavs vājības. Tas nozīmē, ka baļķis nav tikai viņa acī, bet visticamāk divi ir arī tavējā. Un ja Dievs saka, vērtēt otru augstāk par sevi, tā tad to automātā viņam iedod vienu baļķi, sev trīs. Nu, varbūt tā tas izpaustos. Uh, redziet, labs un ļauns Ja? Neiet kopā, izšķiriet, vairieties no tā. Lūkas 6.45. Tas ir postskriptum, viss. Cik man ir, tik iedod un viss. Lūkas 6.45. Nu, respektīvi, šī nav pēdējā rakstvieta, bet ar rakstvietām mēs beigsim. <laughs> Lūkas 6.45. uh, <laughs> ah. labs cilvēks no savas labās sirds krājuma izdod labu. Un ļauns cilvēks no savas ļaunās sirds krājumiem izdod ļaunu, jo no sirds pārpilnības mutē runā. Pār visam, kas ir jāsarg, sargi savu sirdi. Sargi no kā? No ļauna. Sargi no ļauna. Sargi savu sirdi no tā, ka viņa ir bez Dieva jo tikai Dievs ir labs. Kāda ir laba sirds? Tā ir sirds ar Dievu un par Dievu. Kāda ir ļauna sirds? Tā ir sirds bez Dieva. Matei 12.35 <clears throat> Matei 12.35 Matei 12.35 Paldies Tev par Tavu izturību. Mateja 12.35. Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu, un ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļaunu. <clears throat> Jūs ziniet, kāda ir laba cilvēka definīcija? <laughs> Tas ir ticīgs cilvēks, <laughs> jo neticīgs nevar būt labs. Neticīgi cilvēki reizēm dara labākas lietas nekā ticīgi. Nejauciet. Mēs pēc būtības runājam. Neticīgi cilvēki reizēm mums ir pa piemēru. Tas ir, tas ir fakts, nepārprotiet. Bet sārga savu sirdi. Uh, Psalms 34, 15. <clears throat> Kāds var izlasīt skaļi? Lūdzu, izlasi skaidri. Novērsies no ļauna un dari labu, meklē mieru un zenies pēc tā. Paldies. Novērsies no ļauna un dari labu. Lai tu varētu novērsties no ļauna, tev ir jāsaprot, kas ir ļauns. Dāvids teica, kungs, tikai tavā gaismā mēs redzam gaismu. Tikai tu mums dod gaismu, lai izšķirt, kas ir labs, kas ir ļauns. Tas nav, tā liekas uh, bērnišķīgi vienkārši lieta. Un varbūt, ka tā tas arī ir, bet šo topiet kā bērni, lai jums nezaudētu šo spēju izšķirt, lai jūs nepievilt. Matei 12.35. Uh, es atvainojos. 37. Uh, psalms. Te patās 37. viena lapus, ja? O, 37. un 27. 27. pants. Turies tālu no ļauna un dari labu, tad tu pastāvēsi mūžīgi. Turies tālu no ļauna un dari labu, tad tu pastāvēsi mūžīgi. Ir pamaz darīt tikai labu. Ir jāturās prom no ļauna. Un ik viens ceļš bez Dieva ir ļauns ceļš. Atcerieties pirmo psalmu, divi dzīves ceļi. Svētīgs tas, kas nestāv uz noziedzīgu ceļu. Svētīgs tas, kas nav pāļātāji pulkā. Kas ir pāļātāji? Muti palaiž pa labi un kreisi. Cilvēks, kas nebīstās Dievu, vai tas būtu es, vai tas būtu tu, ja es vai tu palaižam muti, nav mūsos dievība. Nav. Nemelojiet un nemelo Paulu sev. Jo viena no pirmajām lietām parādās, labs cilvēks izdod labu, ļauna sirds izdod. Būsim labi cilvēki. 5. mūzes 1.39, pirmspēdējā rakstiet. 5. <laughs> mūzes Dievs ir tik labs, ka viņš mūs māca, vai ne? Dievs ir tik labs. Dievs ir tik labs. Dievs ir tik labs. 5. mūzes 1.39. Dievs ir labs? Amen. Liepainieki. Ieiet 3.9. Un skaties. Uh, un jūs mazie bērniņi, un jūs mazie bērniņi, pa kuriem jūs sacījāt, ka tie kļūšot par laupījumu, un jūs jaunie dēli, kas to laik nemācēja atšķiet labu no ļauna, tie tur nonāks tanī vietā, es viņiem šo zem došu, un viņi to iegūs sev par īpašumu. Paturiet prātā bērniņus, kas nemācēja izšķirt labu no ļauna, un ejam uz pēdējo rakstvietu. 1. korintiešiem 14.20. 1. korintiešiem 14, 20. 1. korintiešiem 14, 20. 1. korintiešiem 14, 20. Ir? Ir. Ir? Eh? Ok. <clears throat> Brāļi, netopiet bērnu saprašanā, bet esiet maz bērnu ļaunumā, bet saprašanā topiet pieauguši. Amen. Amém. Jūs zināt, viena, es jums pateikšu vienu, vienu dāvanu, kas draudzēju vajadzīgi, nu nenormālākā līmenī. Es jau ticu, ka viņi ir, un viņi darbojās brāļos māsās, bet brāļu māsas, ja jums viņi ir, jums viņi nenormāli jālieto. Tā ir gara izšķiršanas dāvana. Un gara izšķiršanas dāvana ir, es jau teicu, kad tā ir, kad izšķir, kad Dievs darbojās, un ja Dievs darbojas, tad tas vienmēr ir labi. Vai Dieva eņģeļi darbojās? Un ja Dieva eņģeļi darbojās, tas vienmēr ir labi. Vai citi gari darbojās, kas nav Dieva gari, tas vienmēr ir slikti. Un vēl ceturtais gars, kas darbojās, ir cilvēks sirds – Un tā jau nu var izdot. Gan labu reizēm, gan ļaunu. Un ir svarīgi izšķirt, kurš gars darbojās. Dievbīgi cilvēki gars darbojās. Eņģeļi, kas bīstās Dievu un slavē un teica Dievu darbojās. Vai eņģeļi, kas ir požā gaismā, bet patiesībā tur iekšā ir eh, monstrēns. .com. Ja? Un <laughs> viens brālis teica vēl vienu lietu, nu, un es piekrītu. Es noslēgšu to kā liecību. Viņš teica, mums dievkalpojumā ir savu kārtību. Mēs noslavējam četras himnas vai slavēšanas dziesmas. Tas brālis raksta par Amerikas traucēm, ne par mums. Tad ir ziņojumi vai, nu, tur pirms pēc <laughs> Un tad ir uh, sludinātais sludina. <laughs> un, un tad uh, sadraudzība un pa mājā. Bet viņš teica, svētajam garam ir <laughs> savs plāns. <laughs> un tāpēc mums ir ļoti svarīgi atpazīt, kad, piemēram, sprediķu vidū uh, varētu ienākt svētais gars, un, uh, bet viņš darbojas šoreiz kā dziedinošais gars. Un tajā brīdī viņš teica, būtu ļoti svarīgi apstāties un pateikt, tagad lūdziet viens par otru dziedināšanu. Un faktiski visi, kas tobrīd būs zālē, saņēmis dziedināšanu. Nu, ir svarīgi izšķirt, kas darbojās, vai ne? Un reizēm ienāk eh, kaut kāds sajuguma gars, ka tu vari kliegt. Šeit ir dziedināšana, lūdziet un leciet uz vienas kājas un vēlams ar lacam aukli, ja? Tas tāds brutāls piemērs. Tas ir ticības akts. <laughs> lec ar augšķi kā suns un lec ar lecam aukli, ja? Es pieņemu, ka šeit vajadzīga ir izšķiršana, ka tas varētu nebūt no Dieva gara. Amen? Amen? Ir svarīgi izšķirt labu no ļauna. Šausmīgi svarīgi. Drīkst lietot vārdu šausmīgi svarīgi. <laughs> ļoti svarīgi. Amen. Jā, amen. Jā, jā, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Uh, labi. Esi svētīts. Oh, paldies Dievam par viņu vārdu un integrē šo dzīvē. Un, un, un man mācība nebija pilnīga par šo tēmu. Attīst viņu tālāk. Nē, es paviršu klausītājs, bet vārdu darītājs, un tad, tad, tad, tad tev būs svētība, ja tu dienu un nakti par to domās. Ah, būs labi, būs labi tad ir naktī tavu sirds balss būs modra un tā tālāk un tā. Labi, lūdzam, aizlūdzam, pateicamies. Varbūt Dievs kaut ko grib darīt. <laughs> varbūt, varbūt dziedinošais. Es vienkārši nesapratu, ja? Ok. Kādu mirkli pagaidīsim uz to kungu, ja? Paldies, kungs, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies. Mm. Es redzu tādu, tā kā, eh, ziniet, eh, tā kā krūzīt, <clears throat> Un, eh, nu, redzīt, reizēm no debesīm ir tā, ka Dievs izlēja kādu trauku un, eh, mm, nu, nu piemēram, tur tīri fiziskajā dzīvē, tur būtu iekšā tēja vai kafija, vai ne? Nu, tev tā kā dod, bet, eh, lai to dabot iekšā muti jāver vaļā. <laughs> ja? Un, un, un ir lietas, kuras Dievs dod, vai tā būtu dziedināšana, vai tā būtu kaut kāda cita lieta, nu, respektīvi svētība no Dieva, ja? viņš dod, viņš izlēj, bet jādzer ir mums, un tā dzeršana ir ticībā, ja? Nu, padomā par šiem vārdiem, es ceru, ka viņi tev palīdz, ja? Kad ir lietas, kuras Dievs izlēj un dod, bet tevi jādzer viņas uz iekšu, nu, tā ir tā kā tava atbildība, ja? Tāds, tāds atgādinājums man stāv te acis priekšā. <clears throat> jā, atgādinājums ir arī tāds, ka Dieva vārds e, parasti ir ļoti praktisks un aicina uz, e, uz reālu rīcību, nevis tikai uz kārtējo noklausīšanos, bet aktīvi pielietot. Jo tikai tie, kas pielieto dievvvārdu patiesību savā dzīvē, netaps maldināti. Ja? Nu, to Jēzus teica, ja? esiet e, vārda darītāji, ne tikai klausītāji paši sev nu, tādā veidā uh, mēs paši sevi varam maldināt, uh, ja, ja, ja dzirdam, bet nedaram, tad mēs sev pieviļam, un tas nav labi, protams, vai ne? Mm -hmm. Jā, e, <sighs> Dieva domas, eh, jā, vēl joprojām viņa iesākuma plāns – un, un tas eh, pie viņa nav, eh, atceries to rakstvietu, pie viņa nav pārgrozības un pārmaiņu ēnas. Pareizi, ja? tā bija rakstvieta. Eh, viņa sākotnējais plāns ir ēdens dārs, uzplaukums, sadraudzība ar viņu, svētīts Dieva darbs, uzdots Dieva darbs. Jā, tas nekas nav mainījies. Uzplaukums. smaržas izplatīšana. O jā, o, halleluja! Klausies, klausies! Tev ir jāizplata Kristus saldā smarža, nevis puvuma smaka, kas ir nāves smarža. Ja? Dzirdi? Nesajauc misijas nozīmi, ja? Mums ir jāizplata Kristus saldā smarža, nevis nāves vai puvuma smaka. Amen? Amen. Tas palīdz viens, divi atcerēties, ja? Mm -hmm. Uh, es varbūt gata priek, nu, gads, pa, pas, <laughs> gata priekšā, <laughs> gads paspēlēs kādu melodiju. Es jums gribu dot vienu praktisku iespēju, bet tikai tiem, kam ir skaidra saprašana, uh, Eh, ka tas ir, nu, ka tu saproti, ka tas ir jādara. Ah, mēs maz to daram, eh, mēs maz to daram eh, kopā esot, bet bet ir teikts, kas zemosies Dievu priekšā un pats pazemos sev Dievu varnās rokas, tad tas saņem žēlastību. Un uh, ja tu jūti vai vienkārši arī gribi ticībā veikt šo aktu, eh, tad tu vari eh, Dievu priekšā zemoties uz ceļiem eh, vai uz sava vaiga. Un, un, un svarīgi jau, protams, vienmēr, lai tas nav tikai ārējais akts, vai ne? bet arī sirds attieksme. Ja? Un ja tu neesi sen zemojies Dievu priekšā, es tev iesaku to darīt uh, ja vari tūlīt pat, ja nē, tad izdomā ko tu tur var darīt ar to kungu, ja? ja. Um, vienkārši esi pazemīgs viņu priekšā. Ja. Um, tu, nu, tu arī paprasīt, lai viņš palīdz tev izvērtāt, uh, vai tevī nav ļaunu ceļu, uh, respektīvi uh, ļaunu domu, vai, vai, vai it kā laba doma, bet, kas it kā ir labas domas, bet tās ir nomaskētas ļaunās domas un tā tālāk ja, kuras nav ap nenes lēnprātību, kuras nenes saticību, kur nenes vienprātību, kuras nenes skaidru saprašanu, kas ienes jucikli un tā tālāk un tā tālāk. Nu jā, tad, tad lūdzu, lai Dievs tev palīdzē izvērtēt. Tā kā tas 139. psalms, tad tev ir par iedrošinātam. 139. Eh, tur ir, ka Dāvids lūdz, ja kungs, eh, eh, palīdz man redzēt, vai es neesmu uz ļauna ceļa, ja, un vai arī nav ļauni ceļi manī, ja un tad vada man pa mūžības ceļu, vai ne? Tā ir svarīga praktiska lieta, ko darīt, bet tas tev ir jādara, jā? Atceries, ko es teicu, tev Dievs izlēja, Dievs dod, bet tev ir jādzer, jā? Un tā dzeršana ir tāda ticības rīcība, vai ne? Uh, kad tu tu to dari, nevis, ka tu pat nepieļauj domu, nē, nē, man viss ir kārtībā, es jau to visu esmu darījis, bet ja tas kungs dod to vārdu, tu jau nezaudēsi, ja tu lieku sev izvērtēs vai pazemosies Dievu priekšā. Jā, ja tu esi bijis paļātājs, tad uh, palaidis savu muti, negatīvas lietas runājis, uh, nu, tev, uh, tev un man noteikti tad vajadzētu pārtraukt to darīt uh, un steidzīgi atgriezties no negatīvām runām par brāļiem un māsām, par Kristus miesu un atgriezties no šī grēka. Un iespējams, ka ja tu esi nodarījis kādam postu eh, tā darot, tad tev ir jādara viena ļoti nepatīkama lieta. Viena lieta ir izlīgt eh, Dievu priekšā un pateikt, kungs, piedojas kļūdījos, un, un tad, zini, cita lieta ir aiziet pie cilvēka, kas ir mies un asins, un pateikt, zini, es grēkoju pret tev šādā veidā. Ne? Kā, nu, klausies, ko Dievs saka, jā. kā tu var atlīdzināt un kā ir posts, ko var atlīdzināt un ir, ko nevar atlīdzināt, ja? Ja kādam ir liekta laba slava uh, uh, tavas runas dēļ, tā, tā ir, tu pats zini pēc rakstiem, ka tā ir liela neganta lieta, jā. Kungs piedod, piedod uh, katru vienu lietu, piedod, kungs, visu, kas tev nav paticis, piedodi, šķīstī, Tiešām, kungs, dari labas mūsu sirdis, kungs, Dievs, lai mēs varam izdot no labā krājuma tikai dievišķas lietas, nevis ļaunas lietas, kungs, Dievs, palīdz mums izvērtāt sevi, kungs, jo tikai tavā gaismā mēs redzam gaismu, un kungs, kā Dāvids arī teica, kurš gan apzinās savu nomaldīšanos, tad nu debes tēvs apspīda savu gaismu katru vienu, un nevis, nevis, lai šī ir kārtējā diena, Bet debes tās, kad lai šī ir kārtējā reize, kad tu pieskaries un ir izmainītas dzīves domas un sirdis un dzīves ceļi, kungs Dievs, tavā vadībā, tavā gaismā, kungs Dievs, pateicos, pateicos par visu, ko tu dari, kā tu māci un paldies, ka tu gribi, lai mēs izšķiram labo no ļaunā un otrādi. Un es tev lūdzu, kungs, arī, lai tavā draudzē, arī šeit kuldīgā, ļoti spēcīgi darbotos garu izšķiršanas dāvana vajadzīgā brīdī, kam viņi ir spēcīgāk, bet kam varbūt viņi aktivizējās vajadzīgā brīdī, kungs Dievs, tad tiešām, lai Kristus miers ir tas, kas mūs vada un dod saprašanu, un lai mēs vadoties no viņa miera vai taisn otrādi no miera trūkuma, pieņemam lēmums, pieņemam lēmums. Tu esi mūsu sargs, Tu esi mūsu kungs, Tu Jēzus mūsu glābējs, Tu esi visas gudrības avots, Tevī ir visa gudrība, Tevī ir visi noslēpumi, Tevī ir visas zināšanas, Tevī ir visa dziedināšana. Tev vienam gods un slavu mūžīgi mūžos. Amen. Amen. Paldies. Paldies, brāļi māsas.